يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل <laughs> قل هل تربصون هل لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إلا أنهم كفروا الله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون نعم الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أتك الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة والدلالة مرجعها إلى النار أما بعد وانا ما سؤال بركة ما كرمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga sarki mai cikakken iko mai kashewa mai rayawa wanda har zai mana hisabi ranar tashin alkiyoma mutum da aljan da ya kaddara haɗuwanmu a wannan ƙofar gida ne albarka a wannan gari na garin tela manuwa a wannan ƙofar gida ta ta lami iko na ta jauro to Allah ya ƙara wa jauro nisan kwana mai albarka Allah ya bashi hikima cikin jagorancin da Allah ya azami shi Allah kuma ya rufe shi da kamantawa ya zama daga cikin wa'inda za su rabauta a rayuwarsu ta duniya da ranar gobe kiyama wanda suka mutu a wannan gari Allah ka gafarta musu wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ka tashi kafaɗinsu mu da muke ɗan cikin dama-dama kuma yau fari gobe tsumma muna roƙon Allah ya ƙara mana daga cikin falalansa da ya mana subhanahu wa ta'ala a yau 20 ga watan jimadal ula wato watan biyar kenan ba hijiran manzon Allah daga birnin makka zuwa birnin madina bana yana da shekara 1444 wanda yake daidai da goma 14 kenan ba gobe ne ake tsammanin za a fara sake sabon kudin najeriya <laughs> naira dubu ɗaya naira ɗari biyar da kuma naira ɗari biyu ko an rama tara naka da yawa halas sai ka samu kai banki da su ba ka wasa ba yi gobe Allah ya da ah, mun haɗu a nan ƙofar gida don gabatar da ɗan abin da ya sauwaƙa ai haƙuri insha Allah za mu tattauna tare da ku a cikin a ta Ubangiji baraka wa ta'ala akan abin da ya shafi bokanci da kuma illolin zuwa wurin boka boka barawo ne sosai yana kuma ya daɗe yana cutar mutane wallahi yana sace imanin mutane yana iya kai su zuwa ga halaka maluma da yawa sun yi bayani a game da abin da ya shafi boka da irin camfe-camfen da ake da su sihiri wanda tun lokacin duniya tana farko-farko milladun adam ake cewa ko ila na haza ila wato auliya shaitan ba za su kare ba in an ce auliya shaitan su ne wa'inda suke majibantan al'amura na sheda. shi kuma daman Allah ramma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cewa shi shaitan daman fa baya son mu baya son mu zama cikin lafiya baya kuma ƙaunan mu zama daga cikin wa'inda za su biyayya ma Allah madaukakin sarki da faɗin sa madaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa to hasbuk Allah tabaaraka wa ta'ala mun yanke ayar kawo mu sa kai karshe ba ai hakuri shaytan shine babban makiyin mu fattakhizuhu aduwa ku rike shi a matsayin maki yanzu idan wani yana jin haushin ka ko yana ganin abin da ka samu yana ma hasada ko wani abu makamancin wannan to la bai kai shedan tsaron ka ba shi shedan ba zai zo ya yanki jikinka a ga jini ko ya taka ka ji zafi ba zai yi kokari ne ya ga ya kai mutum zuwa ga inda zai halaka ya zama cikin bone da azaba ta har abada na fata ana ganewa to auliya ushetan su ne wa'innan bokaye din da kuma 'yan sihiri da 'yan tsubbu Allah maɗaukakin sarki ya halicci duniya sannan kuma sai ya halicci mutane nau'uka biyu sumfirin mutane biyu nau'uka biyu da wannan ya faɗa a cikin littafin su mai girma cewa kalafa kun famin kun kafirun wa minkum mu'min wallahu amalin. ta'malun lafi kalafa kun فمنكم فمنكم والذي إيه، خلقكم فمنكم كافر والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير نعم jazakallahu bi khair wa faqakallah Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halice mu nau'i biyu huwa allazi shi Allah nan dai wannan na cikin saman nan dai shi shi kadai din nan kalakakum shi ya halice ku fa minkum daga cikin ku kafiru akwai kafirai wa minkum mu'min daga cikinku kuma har ila yau akwai waɗanda suke su mummunai ne wallahu shi Allah din bima ta'amaluna akan abin da kuke aikatawa duk wani shige da ficen ku komai da kuke yi basiru yana kallo tabaraka ta'ala to muna magana akan abin da ya shafi bokanci ɗan uwa muna magana akan abin da ya shafi illan boka me ya kamata mu yi mu yi kokari mu rike Allah a cikin al'amuran mu yana daga cikin alamatu sa'a kamar yadda arifi ya ambata a cikin alamatu sa'a nasa Sheikh abrahman ko Muhammad Arifi cewa zaka ga mutane sun kauda hankalinsu sun bar abin da ya shafi bautan Allah sun je sun koma wani abin da yake ba shine zai kai su zuwa ga rabautawa to kafin wannan ummatu Muhammad al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ita ma ta zo al'ummomi sun gabata kamar yadda yake ya tabbata a cikin hukulkul islami na muhammad hassan cewa akwai al'ummomi da suka zo mune muke muke cikace al'umma ɗaya bayan ɗaya wannan su shuɗe wannan su shuɗe al'umma tamanin da biyu sun gabata mu muke ciko tamanin da uku mu al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam to dukkan kowace al'umma idan ta zo akwai yadda shaɗan yake yi ya karkatar da ita ya tabbatar da ya samu rabonsa wanda za su zama daga cikin ‘yan wuta idan ƙiyama ta tsaya Allah ya kiyashe mu. Arama, akwai wannan annabin nan daga cikin ulul azumi na rusul, annabi Musa ya sha gwagwarmaya ko diyawa ya sha gwagwarmaya da wa'inda suke masu mulki ne, mana ko da wa'inda suke mabiyansa ne ya sha wahala sosai. Allah ya ba mu labari akan yadda suke da Fir'auna. A gidan Fir'auna ya tashi mun sani annabi Musa alaihi salam ko sannan kuma idan Allah ya tashi zai aiko manzo yakan aiko manzo ne gwargwadon yadda al'umma din suka kasance to an ce al'umma annabi Musa banu Isra'il ko sun kasance sun kware wurin bokanci da suke? kwararru ne sosai sai Allah ya ce bari kai kuma ka zo ka da ta hanyar abin da suka fi iyawa insha Allah sai ka bullo musu sai kuma ka karantar da su ka gaya musu ga abin da Allah yake so a yi annabi Musa ya rayu daga baya ya fita ya je kiwon dabbobi daga baya ya dawo ya sake zuwa Allah ya turo shi Allah ya ce ka tafo ka zo ka ya ce a taimaka mishi da haruna aka taimaka mishi da haruna suka tafo bayan sun tafo ya zo ya ce ma fir'auna shi fa shi Allah ya aiko shi ya ce haka ba kai musa da Allah kai wannan ba kai awalam rabbika fina ba anan ka tashi bane kai annabi musa har ka kashe wani ka gudu da sauransu dai ko abin da ya ta gaya mishi a takaice ai hakuri to daga ƙarshe sai annabi Musa ya nemi Fir'auna ya bashi dama ya gwada irin abinda Allah ya bashi na mu'ujiza na cewa lalle shi din nan fa daga wurin Allah yake ba ƙarya yake ba Fir'auna ya ce to an ba wani abu a zo a gwada din ya aika cikin ƙauyuka aka tattaro waɗanda ake ƙwararru ne masu iya tsafi da bokanci da sihiri suka tattafo aka tara annabi musa ya ce to a sanya ranar ta dawo ranar wani kamar idi kowa a gayyace shi wa an yi sharar nasa duha ko ai haƙuri babu lokaci a tara mutane kowa ya zo da aka taru a wannan lokaci annabi musa sun buƙaci ya fara jefa abin da allah ya bashi na mu'ujiza ya nuna musu tun gabanin nan kuma fa kafin ya nuna wa mutane ya nuna wa fir'auna tunda ya ce masa kana yi zaka ina sani ko na zo maka da wani aya mai bayyana bayyanannen aya cewa ne daga wurin Allah nake shi fir'auna dama wa qala ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku ai babba ba ku san wani ubangiji ne in ba ni ba koma baya ni ba ku san kowa ba ni ne kawai ubangiji to annabi Musa alaihi salam bayan an zo an tsaya tabbatar da fir'auna cewa idan fa suka ci idan har suka ci galaba fir'auna ya musu alƙawarin zai sa su daga cikin na gaba-gaba za a ba su kyauta mai yawa to ana rama a takaice daga ƙarshe bayan an gama komai sai Allah ya ce wa auhaina ila Musa an alki asak wa auhaina ila Musa an alki asak na'am فإذا هي تلقف ما يأفكون فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين فوقع الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين ne suka yi su. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى رب موسى وهارون من فرعون إيش قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن نعم إن هذا لمك إن هذا لمكرتم مكر مكرتم في مدينة نعم. إن هذا لمكر مكرتم في مدينة مكرتموه نعم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة نعم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة فسوف تعلمون نعم يدي مسلم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا آمنا برب العالمين نعم قالوا آمنا بقالوا إنا إلى ربنا لمنقلبون نعم وما تنكر وما تنكر منا وما الله أكبر نعم فجزاك الله بخير الله أكبر أرمى الله يكارع بسيرة الله يساكها ده الخير wato ayoyin suna da yawa ga gashi kun ba mu da lokaci ayi hakuri a takaice dai ba mu kamo tun farkon maganar su ba mun biyo sun da Hausa mun tafi ko to anan abinda alaran mai karanta mana bayan an gama wa auhayna ila Musa an alki asaka Allah ya ce sai muka yi wahayi ma annabi Musa ka jefa sandan kan nan annabi Musa da yana jefawa sandan dama idan aka jefa ta kawai sai ta zama shijiya to ana jefa ta wa auhaina ila Musa an alqi asa fa idza huwa mai fa idza hiya talqafu ma kawai sai ta rika lanko mai abun nan da suka yi na ƙarya damar na ƙarya ne a gaba ko a wanda ba wannan sura ba inda ba ji ito bihi sihir inna allaha sayubtilu abun da suka zo da shi daman sihiri ne bokanci ne amma Allah zai wargaza wala yuflihu sahiru haisu ata a wani guri ko duk inda mai sihiri ya zo baya ci riba ko da kaga ya ci riba dan bokanci ko ne dan lokaci ka bashi lokaci zai lalace abun insha Allah saboda babu Allah a ciki ina fata ana ganewa tana tana zuwa ju sai ta lankwame fa waqa inji Allah sai gaskiya ya bayyana ko sai me kuma ba gaskiya da ya bayyana yawwa wa batsalan batil yawwa batsala ma kanu ya fi kuna sai abinda suka kasance suna ne ya amalu ne ne ko sai Allah ya bata duk abinda suka kasance suna yin abokanci to ya kai dan uwa tun kafin mutum ya zo shi ko ce tun kafin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummomi sun zo sun gabata duk wani abin da yanzu kake nema ka tsaya ka dogara ga Allah tabaraka ta'ala zaka same shi abinda kaga baka samu ba to Allah ne bai sa zaka samu ba ba sai ka ji an maka dabara an sace maka imaninka ko an ji an ma dabara an ce ka kawo kaza zaka kawo kaza wani duk abubuwan da ake mana na wanda suke mana dabara bokaye da maluman tsubu sace mana imanin da suke mutum sai zo na bai da imani sai kuma ya zama ya yi ɓatan bakatanta ba shi da tsuntsu ba shi ga tarko ya tsana tarkonsa na tsuntsun bai kama tsuntsun ba kuma tsuntsun ya tashi da tarkon ya tafi da shi bai samu tsuntsun a wurin ba kome tarkon ma babu wata mata bayan an gama cin abinci a gida hakan nan ko an gama cin abinci sai ta tashi ta ce bari ta ta ɗan zaga ta ɗan biya bukatanta Allah mai jarabtan bawansa ko ah, kulikuna lil ibtila Allah ya halicce mu zai jarabce mu wannan baiwa Allah tana zagawa da ta je ta ta ɗanyi nishin biyan bukatun ta sai ta faɗi sai ta kasa ƙarshen ta sai ta nemi ɗauki aka zo aka taimaka mata ta samu ta ɗanyi abin da ta yi ta zagawa to matan nan sai ta kasa tashi ta tsaya ta kasa zaune ta kasa tsaye kullum sai dai a kwance sai wani ba su shawari su je asibiti suka ce a aje wurin malam aje wurin boka ka san yanzu malam ake ce mishi ko ba a ce masa boka yanzu ba za ka tarar da boka a gindin tsamiya gindin ɗorowa da ta mun san za ku zo sannan ku da zuwa kai shigo da kafa hagu kai ba a kaza kaza ba ya yana cikin ɗaki yana nitse sai kun zo ku ga wasu littattafa na burga na ƙarya wallahi auliya u shaitan ne su ne majibantar al'amuran shaitan da aka je sai ce abinda za a yi yanzu ku je ku sayi rago mai kala kala daga nan kawai za ka gane cewa wannan ba maganin Allah da annabi za a yi ba ko ragon ba sai an ba da kalan kaza ya kuma ce musu idan kuka sayi ragon na ku sani wannan ragon da za ku saya ɗin iya adadin abin da kuka saye shi shine iya adadin kuɗin da za ku ba ka ji wani wani wani sharaɗi fa malam ma anzalallahu bi halin sotsa. Allah ya ce ai haka shikenan abunka da mai jinya shi mai jinya kullum gani yake da shi da majinyaci komi a samu aiko za a dace da irin wannan ake shigar da imanin yan uwanmu mata Allah ya gafarta musu idan ɗanta bai da lafiya ko wani abu sai ta ga kamar kawai in ba a yi hakan nan ba to shi kenan kawai ba za a warke ba hakan suka yi wallahi aka ci ragon kuma kun san wa za ba ragon ragon nasa ne kuɗin nashi ne ragon nashi sai abin da ya yi za a yi magani to kaga irin wa'annan za a ga kaman haka kaman malami kaman ba malami ba kaman bokaye kaman ba bokaye wallahi bokaye dukkan ja suka hada ka kullu bunu ciyawa duk irin wa'annan daman da kadan kadan suke farawa haka sai su rika jawo mutum a hankali a hankali sai su shigar da mutum ai manzon Allah ya hani akan arati ciyawa a alakanta waraka ko cin nasara yana kan wannan abu ko su tama'i ko duk manzon Allah ya hane a kayansu. su da irin igiyar da za a daura a ce to ai ba don wannan abun ba da irin su layu haka to sai in za ki yaye danki sai ya ce za a miki rubutu saboda kukan yaron ya dan rabu daga nan ake fara shigar da mutum a hankali a hankali a hankali wata mata ita ma ragonta ya bata sai aka ce to ki kawo igiyar da ɗari biyar igiyan turken shi da aka kunce shi ta siyawa bai dawo ba da 500 ba 500 ba rago har yau ba igiya kaga igiyan ma abin saya ne ko to haka ake taifa mala wallahi ƙarya suke da yawa su ba gaskiya suke faɗa ba to kaga Allah ya ce fawaka alhaqqu wa batala ma kan ya'maluna sai ya ce fa gulibu hunalika fanqalabu wan qalabu mai na Allah ya ce sai aka ciri ba a kansu aka samu wurin jaye a kansu, saboda ita macijiyar annabi Musa lan kwamena sun sarƙa'i. daga cikin manyan bokaye bayan an koma ya ce da ta cinye macijiyayen kunnan duka wannan igiyoyin kun da ta cinye wa iza ishiyuhum ko isiyuhum yukhayyulu ilaihim ko min sihrihim annaha annaha tas'a suka ga maciji wuli wuli wuli wuli wala durfa ido ne sai yake tambayar su wai da ta cinyan nan sandan ta kumbura ne ko cikin macijin ya kumbura suka ce wallahi bai kumbura suka ce kai wannan kurbu da wannan mutum wannan na daban ne daga Allah yake lalle wato arbu da annabi Musa duk abinda da aka yi sai ya samu nasara a kai to haka Allah ya ce wala yuflihu sahiru a ta. duk inda ɗan sihiri ko ɗan bokanci ya zo ba zai ci nasara ba ko da zaka ga ya ci nasara amma ina ba inda zai ji. ƙarshen ta sai mutum ya rasa imani shi ya zo kuma bai yi abin da Allah ya ce yayi ba sannan kuma da ƙarshe zama daga cikin masu hasara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye shi mu ƴan uwana masu albarka mu yi ƙoƙari, mu tattala la ilaha illallah mu muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu nufaci Allah kamar yadda muke sallan azhar la'asar magriba da isha'i da asuba muke yi don Allah to mu yi kokari abubuwan mu tattala mu dunkula mu miƙa shi shine zai mana komai shine wanda baya bacci a rama kulla yawmi mai Allah yake kulla yawmi huwa fi sha'an shi Allah ke hazbu kulla yawmi huwa fi sha'an kuma a wani guri yace ce lata a kuzo ta'khudhuhu sinatun wala nawm wannan ne ubangiji yanzu an jima ka kowa zuwa zai ya kwanta a cikin mai bacci sai wanda yake da damuwa ne ba zai iya bacci ba ko na rashin lafiya ko ya sa wani abu a ransa ya juya nan ya juya nan ko ko yana ga akwai abin da yake so zai cimma amma in lafiyanka ka kwanta kai bacci amma shi yau yau huwa fi sha shi Allah kenan alwahidu alkaharu shi shi kadai ne kuma shi ne mai rinjaye kamar yadda malam Musa Lamido Allah ya saka musu alkhairi ya sauka yanzu ko duk da cewa ya ta wadi wadi sa jangi jangi waye dai <laughs> mun dan ne wasu wasu ko mu gane ba ko tun da ni min waye wata ko min wata fulful da minka ko eh wala fulful dai to yayi ta faɗa kaga shi ma ya ta magana akan hukunce hukunce ta taklifa da yake da zafi akan iyayen mu mata da ya kamata su sani to wannan fashi ya kamata mu yi kokari mu sani mu bauta ma Allah ala basiratin mu bauta ma Allah bisa abin da muke din mun san me muke yi sai mu samu lada a wurin ubangijin mu tabaraka wa ta'ala yana shirye zai karba daga gare mu da faɗin sa madaukakin sarki a game da kissan ah, Uh, kabila ko da habila ko إنما يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين ya يتقبل الله ɗayan ya gaya ma dayan daga cikin ayan annabi adam da dai kashe ɗaya ko akan mace ko to sai ɗayan ya ce in ka kashe ni ma ba komai ma bi ba su din yadayya li aka in ka kashe ni ba komai ni ba zan buge ka ba ka sani dai idan ma ya takabbaru Allahu min al-mai min to ya za ka zama daga cikin muttaqin in kana so ka zama daga cikin masu takawa in kina so ki zama daga cikin masu takawa sai kin mika al'amuran ki zuwa ga Allah sai an rabu da wa'annan ƴan ciwon imanin nan sannan za mu samu rabauta Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi Musa ko annabi Musa Allah yake ba mu labarin yadda ya kasance a wannan lokacin da suka tabbatar da cewa fagulibu hunalika wanqalabu sajirin sai wa ulqiya as-saharatu sajidin duk sai suka fadi kawai rubu qalu amanna bi rabbil alamin mu fa mun yi imani yanzu kafa da ubangijin ubangijin wa ubangijin sama da ƙasa ubangijin alami kullama si wallah huwa alam duk da ba Allah ba kawai sunansa alam tsuntsu maciji tumaki dabbobi da sauran dukkan wani abin da yake an halicci sunan Sa'alam. a wannan lokacin fir'auna ya ce kai Ƙala fir'aun fir'auna ya ce a amantun ƙabla an azina lakum ƙabla an azana lakum kai ban ce ku yi wani abu ba ba ku san kuna ƙarƙashin sarki Allah ne kam kai har ba ku ce za ku yi imani wato innakum ko ha la makaru ko makartumuhu fil madinati litukhriju ahlaha ko litukhriju innaha yawa litukhriju minha ko yawa na kawayen da dai to kaga anan Allah tabaraka wa ta'ala ya wato wannan wani abu ne da kuka shirya wani setup ne wani dabarun ku ne da kuka shirya za ku zo ku shiryo don ku cire mutanen garin Madina wato ka san me mulki shi kullun tsoron sa kar a masa bore shi fir'auna kar a masa bore ya kamata a dawo a bi shi wato kun tsara ne kuna so an tara mutane za ku janye mu ku tafiyar da ko to kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bamu labari fir'auna ya ce wala sofa ta'ala amma ba ku mai za ku sani la uqatti anna aydiyakum sai na sassare hannayenku wa arjulakum wa arjulakum da kafafuwanku min kilafin in na sare hagu sun sare dama ka ji babban mugu muguwa in an sare kafan dama sai a sare hannun hagu ba za ma bar mutum ya tafi a an sare wannan bangaren ba ko a sare wancan bisa saɓani min kilafi wala usalliban na kuma ina, kuma wallahi duk sai na tsire ku ko in ji wa ya ce firawun ya ce duk sai na sa a tsire ku yadda ake tsire mutane kuma shine yadda za a ta nan idan mace ce ko namiji ta wurin can in mace ce ta farjinta za a saka ice a fito da shi sai an da shi a riƙe danna mutum a tsaye ya fito ta kwakwalwan shi an yi mugunta fada kuma yanzu muguntan yanzu kan da na dawa ne ne ya fi ne uku aron Allah in zuwa akwai mugaye ba kan da bindiga suke a gaje yanzu kan da bindiga suke kogon to fir'auna ya ce wani abu ire ku ina dukkan ku. a wani guri yace daga nan za ku gane cewa lalle mu ne masu mulki ko sai suka ce a qalu me qalu inna ila rabbina la munqalibuna mun game da ubangijin mu ko mai wallahi a wani guri suka ce la dara ba komai ba wani abu an so what ba komai mu mun san kawai ila rabbina la munqalibuna zuwa ga ubangijinmu ne za a maida mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wani dama kanka za ka yi akan sai ka je an baka rubutu ka hada da irin ka kafin ka shuka kana ga za ka samu za ka yi tafiya sai ka je an duba maka za ka nemi aure ka ce kana so karka aure mai fara kafa yanzu ana gane mai fara kafa ko duk abin in ka aure mai fara kafa duk abin da ka mallaka zai kare haka ce ma in cika aure mai fara kafa haka za ki kare kullum bazagar bazagar bazagar ba wani ci gaba amma a risku arrisku dilla ana manci wannan ko wa yake azurta kowa Allah shi yake azurta kowa Allahu ya basutu wa ya ba eh, eh, huwa mai yaqbidu wa basutu ko Shi ne yake damkewa ga mutum na ta fama bi shikil an fusi ya dai ya yi ma wallahi ba zai samu wani kuma na ɗan dan farawa sai ka gadu ya tara inan da nan yanzu noman da aka yi ba za ku gaskata ne da yawa wasu sun faɗi wani fa ai wani bai taɓa ci ma irin na bana duk ruwan da aka yi ta makawa din nan masani ba ko ta nan an yi ruwa a rama sosai mukan da ta can bara ruwa kam kamar ka ce Allah ɗan dakata ga taki baya taɓuwa ko to haka aka yi ta fama ga dabbobi su ma ciwo ya shige su aka yi ta fama da haka wani kuma wallahi bai taɓa ciri ba kamar wannan wannan ita ce duniya wa tilkal ayyam nudawiluha da nasu ah. idan kai ka samu yau yau mana alaika, wa yau man liraik idan kai ka samu cikin ba wanka to dan mai damu damar da kanmu sai mun je wurin boka sai mun ji wurin auna an duba mana sai mun yi kaza mu dogara ga Allah me Allah ya ce a ran wa man yatawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh na'am inna Allah balighu amri qad ja'ala قد جعل الله لكل شيء قدرا Allahu akbar ara mana karisa maka duk wanda ya dogara ga Allah ya isan mishi ko sannan kuma inna Allah baligu amri shi Allah shine ubaro shi yake isar da komai tabaraka ta'ala kadi haqiqa tabbas ja'ala Allah Allah ya sanya komai kadara kadara inna kullu shay'in inna shay'in خلقناه بقدر فشي كده sai ka kwanta kai ta baccin ka sai ka je an duba maka sai ka je an gaya kulla shi in, duk komai khalaqnahu mun halice duk kasa kaddarawa komai a wannan lokacin suka ce in ka kashe mu fir'auna in ma ka bar mu Ina ila rabbina lamunqalibun wa ma tanqimu minna illa an amanna bi rabbina lamma illa amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna Allahu akbar kaji bayan Allah ina dai kana zargin mu ne ina ka katsane mu ne don mun ga ga ayoyin ubangijin mu karara ta zo mana gashi mun gane haka Allahu akbar sai suka ce rabbana ya ubangijin mu afrika laina sabar ka zuba mana haƙuri Allah a wannan walaƙancin da fir'auna zai mana ya ubangiji ya Allah ka ƙara mana haƙuri abinda suka faɗa kenan bayan Allah ka ƙara mana haƙuri ka zuba mana haƙuri Allah wacce waffana ka karɓi rayuwarmu me musulmi na ka karɓi rayuwar wana musulmi Allah wannan fa ne musulunci kenan yan uwa malama suka ce a lusi a cikin tafsiri shi da Allah ya ce wata waffana musulmi ko da babban gumi ma Allah ya gafarta mishi a cikin rudul azhar ko da suka ce wata waffana musulmi na ka kashe mu muna musulmai din nan musulunci ba shi ne kawai al'umman annabi muhammad kawai suka zo da musulunci ba da can ma akwai mai akwai musulunci kuma duk wanda ya bi abin da Allah ya ce a yi na hukunce hukunce ya bar abin da Allah ya ce a bari na haramun da sauransu shi kenan ya zama musulmi ya zama musulmi musulmi wanda yake na gaskiya hakan imani wanda yake da imani na gaskiya to yan uwana masu albarka babu lokaci mu tsaya mu yi karatun tanisu ba ka kasa isa rabonka ba ka ƙetare arzikinka wallahi duk abin da Allah ya sa za ka samu za ka samu ba sai ka je wurin boka ya raba ka da imaninka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin abu huraira wanda abu dauda ya rawaito man ata kahina duk wanda ya je wurin boka wa ko bima ma ya Ya gaskata shi akan abin da yake yi din nan faqad kafara ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ya kafurta da abin da Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ga mai nuna lokaci yi daga shi ba mu karanta aya na cikin sautun bakar ba da alaihi ko wattaba'u ma tatlu shayatin ala suleiman wata ba ma tatlu shayatin na mulki suleiman wa ma kafar suleiman walakin ash-shayatin me kafar yu'allimuna an-nasa nasu sihra wa ma unzila zila alalmalakai ne bi babila haruta wa ma'ruf wa ma alimani min ahadin حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منكما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمصوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون wannan duk suna magana ba dila hauta wa maruta wani gari ko da aka saukar suka ce annabi Sulaiman yayi mulki kasan shine yake jin magana allinna mantiqa tay ko wa utina wa utiyat min ko wa min ko yawa shi Allah ya bashi abubuwa da yawa shi annabi Sulaiman aka ce ai wannan mulkin da yayin yayi sihiri ne wallahi ba sihiri ba kuma kafara Sulaiman man sahara Sulaiman ash shayatin kafaru to babu lokaci yan uwa sai Allah ya hada mu a wani lokaci na gaba mu tsaya mu yi taka tsantsan mu bi abun da ya shafi harkar rayuwar mu a hankali mu yi kokari a duk inda muke mu sakan ce zuwa ga ubangijinmu ubangijinmu yana nan baya bacci zai taimake mu a koyaushe a shirye yake kuma zai taimaka mana duk lokacin da muka buƙaci taimakon shi Shi ne ma yake a roƙe shi kuma shi ne ya ce idan bayina suka tambaye ka a game da ni ina kusa ne ka ce musu ina kusa guda a watan da'i idza da'a muna da lokaci mu ɗaga hannu mu roƙi Allah Allah zai ba mu yan ba sai mun je wurin wani muna ga shi ne zai taimake mu ba eh akwai taimako amma irin wa'annan masu suka sharaɗin gaskiya bokanci ne kuma abu ne wanda bai dace ba kamar ayar da muka karanta yanzu zaka ga yawanci yan samari in zai aure ko ya ga wance yana so sai ya ji shi ya yi kokari ya yi sihiri ko wani abu makamancin wannan ko sai ya je an duba mishi ko sai ya je an yi kaza yana da malami amma malamin da ba zai je koya masa babin farallan sallah ko kawaidi ahlari ko wani abu ba zai koya masa ba ko malamin sa shine je ga ya masa ne ya kamata yi ba daidai bane wannan mu dogara ga Allah irin wa'annan abubuwan ma shi zaka ga masu yin sa haka suke karewa a banda wallahi za a ga su pingan pingan pingan haka za su kare ba su samu abin da suke so ba sannan kuma za su kare ba su da imani su har yaushe wa ila mata mu yi kokari muna fatan Allah ya datar da mu na gode da kuka saurara mini yan uwana masu albarka masu karanci wa ila halqati qadima astaudikumullah dinakum wa amanatakum wa awakiri a'malikum subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah no wa alaikum assalam wa